1991 konak gökyüzünde yeni ay Umutsuz umutlarla başlayan hayata giriş ya Bir oda evde altı kişi yaşamak Bir bebek ve yeni yaş Cüzdan küçük sofra geniş gelecekte ışık az Hayallerimi hiçbir zaman delemedi yerlerde uyumak 13'üme kadar 15 ev değişti sorunlardan kaçarak Annem dedi ki nereye gitsem çıkmaz bir sokak Şaka o zamanlar sadece yediydim Koşuyorum sokaklarda bir yemek sok kabası gibiydim Bir odaydı evim yine senin bilmediğin Doğduğum yer kaledir büyüdüğüm Gürçeşme benim Küçükken kum kazdığım lavuk bir adamı vurdu Dünya döngüsünü kurdu Kimin için? Kim? Bu yalanlar bizim için Her şey terse dönse de kendini kaybetme bizim için Kimse yanında yoksa bile biz varız senin için Dedi annem bana bakıp korkacak bir şey yok geçiverir Hayata karşı güçlü olman gerek yoksa seni yeni verir Yenilmeye niyetim yok anne sırtlandım yüküm hafif gelir Bu sokaklar karmaşık kurtulmam lazım kesin Başarmak için çok çalıştım hep anlamalarını bekledim Mücadelem bireysel değil tüm halkımı ekledim Şöhretim kötü yayılsa da karnı tok herkesin Onlar istediği kadar gürlesin tek bildiğim kendimi Bak bir de şimdi hey, adım her yerde no, Başardım anne Bozamaz kim Hepsi de benimle başladım demek ki Boynuma geçirdim altını memektir Kültürün tanımı örnekle verilir Ödetle topbaşı plana gelişir Duramam yeminle Gevele bütün gün aklımda sikime kadar Öğrenciyim çok para ver Hareket etmeniz biter TV'de diziler kıyak Kendini daha içine kapat Banaz bir şehirde çok işe yarar Üçten sonra barda çekiyor nalar Kutur karmaşası baya bir yorar Beşte yatıp yedide işe koşar Hayata korkulu gözlerle bakar Her fethinde başka birine kusar Demem ki sana bunları bir kenara bırak Herkes istediğini istediği gibi yaşar Tüm bu olanlara iyi tarafından bir bak Mücadele aynı hep hayatta kalmak Ay. check yeah. Egoist check ey Alaksız çek ah. Var seç dur Küfür bas çek yeah Yalancı check, ey Sanatçı eh mm. Hakkıma çok söylenti dolaşıp duruyor geldim yer en pisliği az kişi biliyor Güne keçi senin yerine GIT Bakalı bunun sonu ya bana hiç rakip yok Durmadan koşuyorum yolumda panik yok Kafamda herkese çarpma sanık yok A'dan Z'ye kadar kendi kök fırınlar Tok karınlar onlar mırın karınlar Kırıntına dal kendi kuruntuna fal Belki iyi gelir durumuna bak Sen bana de sorunu kral Fakat haketim bunun sonuna kadar yeah Blue Conquer